Pin na telefon der kreis Rachid, ma hen der kompus so ba Quebec. Ni chek e gale da machin ze pel gomz a breta. Ge, me der ma de bit di ki ne gredi mont New York te ri go maraton gantan. Mon e ri? Nin ma vijen be ya me do ri da da hi e, a bitian vijen baik te ri da e nei pen da ben. Pi telefon a der kreis Rachid, ma c'hent er kompeus o chomba kebek. Ni chek e gale da machin ze pel gomz a breta. Die me derma depi difessen, kinig redi mont New York de rideg o maraton gantan. Mon riz Ninket, ma vijem be yahwas, me do ridad hier, a biken vijem bak te riden nei pende ben.